Radio 021. Redakcija naučno-obrazovnog programa. Glavni odgovorni urednik Dragan Đajić. A čekaj, prvo malo počinješ sa muzikom, li? I onda kažeš tog show braće Budka. Idu, recimo, četiri takta ovoga. Četiri ona, okej. Okay. Ako ja ću da ti brojim. Ima čovjek za brojanje. I Četiri on... suva takta ovoga. A može da se kaže i prvo iz dlake, pa posle ide talk show Braći Butki. Znači mi kaže, moramo... Vi sad slušate talk show Braći Butki. Vi ćete tek da slušate, jer tek, ne, počinjete da, da slušate. počinjete, da. <laughs> Pa ako ne, sad ali... slušate Radio 021, onda, sluša, onda, onda slušate. Vi slušate talk show braće Butkaj i njihovu emisiju Niz dlake. I onda ne znam, gitara, gitara, gitara do onih duvača kad počne. Ili negdje drugde, nemam pojma, vidjet ćemo šta je okej. Okay. Slušate sada niz dlake, talk show braće Butkaj. Dobar dan, deca. Utorak je vremena za talk show U režiji najboljeg, najslušanijeg, najlepšeg radija na svetu, radija 021, Olja Milivojević, Jančiks Vodka, Zlatibor Butkaj, pred mikrofonom Đani Butkaj. i jedan divni gospodin pored mene u studiju. Imam veliku čast, veliko zadovoljstvo. Jako sam srećan što je sa nama gospodin Cvetko St. Šepur za prijatelje Control Shift, inače najozbiljniji kandidat za... Talk show braće Butkaja. Da, talk show braće Butkaja ušla jedna gospođica i pokazala nam je svoj novi grudnjak pa smo se malo zasmjeli. Kao što rekao gospodin Cvetko s t šepur. Ajmo malo da ubrzamo. Znači, gospodin Cvetko ST Šepur za prijatelj Control Shift, inače najozbiljniji kandidat za ambasadora u Sjedinjenim američkim državama. I gde još, gospodine, recite dobar dan. Dobar dan. Ja sam Cvetka Šepur i odmah da svima to ob, obelodanim da sam najozbiljniji kandidata za ambasadora ne samo u SAD, da. ali i u svih 173 zemlje sa kojima nameravamo... Čekajte, imamo... bilo je 174, ako se ne varam, zemlje sa kojima bi trebalo da uspostavimo... Pa nemam ja sad tačnu evidenciju, ali... E, ima ovako da, da razdelimo te stvari. Mi imamo sa dosta zemalja diplomatske kontakte, ali ima dosta zemalja sa kojima hoćemo da imamo diplomatske kontakte, a ja sam kandidat da. u svim zemljama ne samo sa kojima hoćemo da imamo diplomatske kontakte, nego i sa onim zemljama u kojima jo, Bože dragi. Sam bih htio da napomenem da bilo je 174 zemlje, ali ja sam povukao aplikaciju za Kabul dok se malo ne vidi razvoj situacije. znači 174 pa ste bio Afganistan pa skinuli pa tog spiska? Zato što je izlišno sad da idemo u Afganistan zbog toga što dok se ne vidi razvoj situacije jer ja vidim da, da ovaj, jedno izvesno vreme sigurno neću ne bi, moći da se bi, nominujem za da, tu Ne bi ni bilo mogućnosti da boravite. Jer šta bih sad tamo mogao diplomatski nešto posebnu neku misiju da vršim teško red i da se proceni sad ovaj, ne radi kao prvo aerodrom, kamionom ne može da se dođe bicikl i sva ta prevozna sredstva alternativna takođe E, diplomatski odnosi su sada sa Kabulom, sa zvaničnim Kabulom prekinuti na trenutak. Da. Gospodin Cvetko Satešepor, govorite strane jezike, to znamo, je tako? Recite ja od kvalifikacija koje sam naveo u aplikaciji za kandidaturu za ambasadora u svim zemljama sa kojima hoćemo da imamo diplomatske zemlje i sa kojima već imamo diplomatske zemlje. E, odnose ste da sam naveo sljedeće. Tamo je bio jedno, jedan upitnik, jedna stavka da li govorim strane jezike i ja sam napisao da govorim apsolutno sve južnoslovenske jezike. Da. Služim se zatim engleskim, onda od ovih e, službenih jezika koristim se i asirskim klinastim pismo, pismom, a poznajem dobro latinicu i čirilicu, znam lepo da pevam i da crtam. Svi me poznaju i zbog toga što imam delimično fotografsku memoriju, zatim fine manire i vrlo uglađeno ponašanje. To se vidi, da, ja, šteta. To često kažem kad imam tako fine gosti kao što ste vi, kažem slušalcima, šteta što nismo televizija da vas vide. Jer u tim kolonama ono što je mene jako zaintrigiralo, tamo su se tražili neki dosta grubi podaci, a ja sam naveo to crtanje zbog toga što Eh, još kao dete sam precrtavao egipatske hieroglife, a crtanje svakom diplomati dobro dođe da zna lepo da crta zbog toga što može da precrtava mape i da crta granice i mora fino rukom da vučete linije da ne bi posle na nekom kongresu kad se deli neka zemlja da bude povuci potegne. Evo mi imamo jako mnogo nerešenih graničnih situacija samo zbog toga što naše diplomate od stare Srbije između dva rata, stare Jugoslavije, posle rata, samo zbog toga što su to bili ljudi koji nisu imali crtačke talente. A ja bi mogao da u tom smislu budem dobar i da briljiram zbog toga što imam crtačke talente i tačno bi vukao, tačno bi znao da nacrtam granicu, čak neke granice znam i napamet. Znate zato što imate fotografsko zato što sam ja preslikačem to radio, jednostavno kopir papirom sam crtao te granice i znam jako mnogo, i pogotovo kod zanimljive geografije, ja znam jako mnogo mesta. Ne ide mi u glavu sve to. Vi ste, može se reći, jedan od predstavnika moderne, nove naše diplomatije. Nema u ovoj novoj generaciji mnogo kao što ste vi, ali pretpostavljam da je, je ovo trend, trendova u... ovo je trend znači u diplomatiji kojim evo krećemo. Vi ste imali do sada naše diplomate koji su predstavnici okoštalog pristupa u opšte diplomatiji, takozvanu tvrdu diplomatiju. Dok sam ja predstavnik meke diplomatije, elastične diplomatije koja u stvari na neki način mora da pomiri često nepomirljive političke stavove i da na neki način dovede do kompromisa. Upravo ste potpuno, slažem se. Tako da sam ja... E, čitate? Jel čitate što god? Čitam, čitam. Šta volite? Hajde, naši slušalci bi a... volili da znaju e, što više o vama. Mi ovako časkamo danas. Vi ste u Novom Sadu jednim povodom, ja ću to reći. E, trebalo bi da danas počinje sajem, jel tako? Sajam, priroda i čovek. Pa ste vi povodom toga u Novom Sadu ali o tome ćemo malo kasnije. Znači, čitate. E, čitam, ali za razliku od mnogih drugih diplomata sa kojima komuniciram, u stvari ja još nisam pravi diplomata, ja sam tek se nominovao za, za tu vi ste, funkciju. Izvinjam se, vi ste aplicirali, ali e, koliko sam čuo od ljudi koji o tome odlučuju, vi ste e, praktično odabrani, samo još se ne zna odredište na koje ćete ići. Ja sam gledajući ko se sve prijavio, ja sam isto e, napisao da sam zapravo ja najozbiljniji kandidat za diplomatsko predstavništvo u bilo kojoj zemlji sa kojom bismo mi hteli ili i već imamo, da, da. ovaj odnos. Ajde zanima ovo. Što se tiče čitanja, baš sam poredio šta čitaju drugi ako čitaju uopšte. Ako, ako čitaju, a nešto obično i čitaju, ali ja vidim da većina diplomata ide u neku e, da kažem širinu. Oni vole da se hvale i da se šepure sa količinom različitih pisaca i vidim da tu jednostavno nemaju neku koncentraciju da se skoncentrišu na jednog pisca, jednog pesnika i da ih obrade u tančine i da na neki način iz njih mogu da crpe mudrost ljudi koji su posmatrali sve pesničkim ili romanskim jezikom. Onako pogube se ljudi, jel tako, u tom u toj gužvi. Pa, što se kaže, od drveća ne vide šumu. Da, a vi, hajde, <laughs> recite nam na kraju. Pa evo, ja sam uh, sa Čitate, vama... pretpostavljam, dosta. U ovom razgovoru pre emisije rekao, čitam Desanku Maksimović. Često da. čitam Desanku Maksimović, često čitam i neke stvari koje sam već pročitao. Da. Zatim čitam Kiplinga, i to e, Radjerda Kiplinga i to knjigu o džungli čitam. Zbog samo toga što knjigu, je Samo knjigu o džungli ili... Uglavnom samo knjigu. Čitao sam i nešto drugo, ali najviše me privlačila knjiga o džungli zbog toga što je to neiscrpan izvor podataka za svakog, korisnih podataka za svakog diplomatu koji bi želeo da se kandiduje u afričkim zemljama pod jedan. A u simboličkom smislu pod dva to je jedna... E, jedna ilustracija i primjer toga kako se odvijaju stvari u današnjoj diplomatiji. A Uopšte još, u svetu mislite? U svetu danas bismo mogli da kažemo da je to jedna velika džungla u kojoj samo razmišljanjem nad redovima Radijarda Kiplinga i njegove knjige u džungli svaki diplomata ili svaki budući diplomata može jako mnogo da sazna. Praktično u svetu su takvi odnosi, odnosi slabijih, jačih, odnosi džungle koji vladaju u ovom današnjem džungle, modernom, tehnološki razvijenom svijetu. Karaktera ljudi i životinja koji koji prezentuju jedno stanje u današnjoj diplomatiji. Vi sami vidite šta se danas u svetu događa, a to u nekim kratkim redovima, redovima i u nekoj metaforičnoj ilustraciji vi možete da saznate gotovo do tančina u Radijardovoj Kiplingovoj knjizi, da, da. knjizi o džungli. Lepa knjiga, ja sam pročitao kao dete, sećam se. A pomenuli ste i Ljubivoja Ršumovića. Pa pomenuo sam baš kada sam vam govorio o knjizi o džungli, pomenuo sam i Ršumovića, onu njegovu pesmu na širokom carskom drumu, što preseca prasu, prašumu, sreli su se beli slon i jedan crni telefon. A upravo upravo ova Rušumovićeva pesma je paradigma diplomatskih odnosa. Spajanje nespojivog je zapravo umetnost diplomatije. Poštovni I tu ja očekujem da ću briljirati. Pa ja, ja sam siguran u to, dragi moj gospodine. Idemo malo muzike da čujemo, pa ćete, dragi slušalci, čuti vesti i onda nastavljamo razgovor. Čućete o gospodinu Šepuru još dosta. Dami i gospodo, slušajte talk show Braće Budkaj. Situacija u svijetu je komplikovana. Vreme za baršunastu diplomatiju, diplomatiju koja je odgovorna, prilagodljiva, šarmantna i pre svega je efikasna. U studiju Radio 021 je gospodin Cvetko St. Šepur, za prijatelje Control Shift, možemo već reći diplomata, samo se još ne zna tačno u kojoj će zemlji biti. Gospodine šef, hajde da nastavimo, recite mi, a interesovat će vjerojatno i naše cenjene slušalce, taj poriz za diplomatiju, e, da li ga imate odavno, kako ste uopšte došli na ideju da, da postanete diplomata? Ja sam diplomata već po nekoj svojoj unutrašnjoj vokaciji još u ranom i dalekom detinstvu da, da čujemo. Na primjer, ja samo, da, pre nego što kažem te svoje utiske iz detinstva, da kažem da kada je prva bomba pala na Vukovar, mene kao da je buja za srce ujela, kada je puklo prvo đule Baš na Vukovar. Ajde ljudske žrtve to najmanje, ali najbolja fabrika cebadi na Balkanu, Vutex Vukovar. To si pogodilo. Vutex Vukovar. Ja sam prvi put kao dete zavoleo reći ambasador zbog čebadi koje je ta fabrika proizvodila. A da, poznati su proizvodi, a posebno ćebadi ambasador. Kada je propao ja. Vutex Vukovar, ja sam u stvari na fatalan način osjetio da moja sudbina je vezana za diplomatiju. Još kao dete jednom sam pao u tešku bolest. Imao sam miši u groznicu. Mi smo tada se sa dunjama pokrivali, to je bilo negdje tamo krajem 60-ih, početkom 70-ih godina. I jednom u jednoj velikoj najlon kesi čvrstoj majka je donela dva vuteksova cebeta na kojima je pisalo ambasador. kako je moja bolest jenjavala, kako sam zdravio i kako sam provodio te trenutke pod... Ja mislim da moje ozdravljenje je u stvari došlo od tog ćebeta, a na njemu je bila jedna a, tako odplatna jedna prišivka na kojoj je pisalo ambasador Ćebe. Na njemu su bile razne aplikacije, bio je jedan veliki fini cvet sa resama tim od vune, kao oko toga da je bilo prošarano nešto, sad tačno ja imam teško je da opišem, ali sve to predstavljalo puteve i kako je to ćebe bilo novo, kuglice Čebalo se, čebe, čebalo da, da. čebe još nije ovaj, bilo isprano i od tih kuglica ja sam formirao gradove na tim putevima, a taj šare kao da su bili kontinenti. Talk show braće Znači, bolesno je te te mišije groznica zabavljalo se praveći kuglice od ćebeta. Ja sam frkao dlake od tog ćebeta i formirao jedan imaginarni svet. Nisam nisam izlazio ni ispod ni sa tog cebeta. Ambasador. I ovako kratko da kažem samo to cebe bio je moj prvi susret sa diplomatijom. zaista dirljivo. Dame i gospodo, idemo s blokom reklama jednom pesmicom, pa ćemo nastaviti. Talk show braće Butkaj. <laughs> Dame i gospodo u studiju Radio Novo 21 je gospodin Cvetko St. Šepur ili Control Shift za prijatelje. Možemo reći diplomata već sada, ne znamo tačno u kojoj će zemlji biti. Gospodine Šepur, biti diplomata to je zahtevan zadatak za čoveka e, i potrebno je da on zna svašta da radi, da poznaje mnoge stvari iz društvenog, političkog, uopšte iz čak i praktičnog života hajde malo o tome, o, vašim nekim znanjima, o nekim stvarima koje vas Savremeni okupiraju. diplomat, da vam kažem, ja sam vam govorio da u stvari današnja diplomatija je e, tipično što je za današnje diplomatije, to je meka diplomatija za razliku od tvrde diplomatije koja je do sada kod nas bila prisutna. Da, mi smo to nazvali baršunasta diplomatija. Neki kažu e, žima diplomatija, to je to. E, današnji diplomat mora da se snalazi u svakakvim situacijama i znači da zna svašta. Ja sam rekao da pevam, pišem, plešem dobro, da znam svašta, da popravim, da svakakvim zanatima i svakakvim veštinama vladam koje danas teško naći tako univerzalnu osobu u diplomati. Evo recimo ono što je za mene najviše karakteristično, ja znam svašta da popravim ja nikad ne zovem majstor Vodovodnu problematiku ja poznajem u dušu i također znam sve o bunarima. Da. Kućina, ventili, gumice, rekli ste, rekli ste mi, izvinjam se, rekli ste mi da u autu imate komplet alata koji uvek ide zajedno s vama. Ja u kolima, ja u kolima uvek imam gedore, velika švedska klješta, fittinge, duplini P, te račvasti profil, koleno, Zatim imam jednu kesu kućine naslepo, evo samo da vam kažem, u Briselu je bila takva situacija da se pokvario ženski WC. On u hotelu je tako? U Briselu, u, u Evropskoj uniji jedna komisija je zasedala gdje je bilo puno dama i pokvario se ženski WC. Šta su začepile šolju ili gore? Sifon se začepio, mm ja vidim jedna neprijatna, jedna neprijatna diplomatska situacija. I tu sam ja pitao u čemu je problem, vidim smrknuta lica tih žena, ustaju, sedaju, došaptavaju se jednostavno od teme cela, celo, celo, cela konferencija odjednom polako počinje da u nekom drugom smjeru se razvija zbog neke nervoze koju sam ja primetio. Da, jasno. I Mora odem ja, pitam, raspisam se o, o čemu je stvar, vidim tamo mnogo žena oko ženskog WC-a stoji i ja lepo pitam šta je, zavrnem rukave, i ja sam uzeo taj sifon, odšafio sam ga, očistio sam ga i ceo diplomatski hor je sa divljenjem gledao kad sam ja zavrtao rukave i kad sam otklonio taj jedan veliki diplomatski problem. I na njihov zahtev, pošto su oni aplaudirali posle toga, te žene su mogle normalno da koriste WC, ja sam im rekao da današnja diplomatija je jugoslovenska se prilagođava evropskim standardima i na očigle celog diplomatskog hora ja sam naslepo rastavio vodokotlić i sastavio. Da im Ovo da im pokažete sposobnost naše diplomatije, ili tako? Jer e, diplomata mora da se snađe u svakoj, u svakoj nepredviđenoj, nepredviđenoj situaciji. situaciji. Jer da ja to nisam uradio, ko zna da li bi nam odobrili sredstva, jer ja sam video da cela konferencija ide nekim drugim tokom. Da, da. I e, još jednu stvar, uh, ja imam jedan e, hobi i sa svih putovanja uvek donosim po dva kanistra vode da bi upoređivao lekovitost naše vode sa stranim vodama. Da, to je zanimljivo. E, ja sam rekao tamo negde na početku emisije da ste vi danas u Novom Sadu zbog ovog sajma koji se zove Priroda i čovjek. Vi ste po nekoj vokaciji i ekolog, ili tako? Ja sam i ekolog zbog toga što sam jako vezan za vodu. E sad recite, Zašto ste došli da mislim, samo u ovom tehničkom smislu da uvek gumica na dasci od WC-a mora da bude prisutna, nego uopšte u širu problematiku sam pokušao godinama da ulazim kako sam se i tim hobijem bavio. Recite mi na sajam idete kada, e, otvorio se ako se ne varam u 10 sati, ili tako? Ja ne idem na sajam, ne ali aktivno bojkotujem taj sajam, ja neću ući u sajam, ali ću ispred sajma e, protestno bojkotovati taj sajam. Čekajte, e, stanite, došli ste u Novi Sad da protestujete zbog sajma? Ja sam došao da protestujem zbog jedne kampanje koja se vodi u Novom Sadu koja se tiče čiste i pitke vode. Pa nije loše iz vašeg, da kažem, diplomatskog ugla da možda osvetimo taj problem nije baš vezano toliko usko s diplomatijom, ali mogu se sigurno naći dodirne veze. Šta, je u stvari krunski problem tu? Krunski problem je to da postoje sredstva koje su namenjena za otklanjanje posljedica bombardovanja u Novom Sadu, kada, je, se, se spalila rafinerija i postoji mnogo glasova u ovom gradu koja pokušava da spreči jedan prirodan tok time što će pričati o zagađenosti vode koju novosađani piju, a ja želim da to sve demantujem i da kažem da iza toga stoje lobiji koji lobiraju i koji samo teže da potroše nenamenski taj novac umjesto da Novi Sad pretvore u jednu veliku banju. Čekajte, stiže neka količina novca koja je prilično velika, milioni su u pitanju, tako, pominje se neka zavesa, kažu da su radovi u toku, vama tu nešto ne odgovara koliko sam shvatio. Radovi su u toku zbog toga što oni koje kakve pneumatske pumpe tamo stavljaju da ne bi prošao protekla ta nafta, ne bi protekla u pijaću vodu. Oni su za, samo za te zavese koje bi trebale da spreče taj protok iskoristili ogromna sredstva, a u stvari sredstva su potrošena za kupovinu talijanskih zavesa i za putovanja po Italiji i nabavku tih zavesa najrazličitijih vrsta i finih tih profila, a mnogo od tih zavesa je nestalo u privatnim rukama i, I pojavljuje se na tržištu iz najrazličitijih izvora, a zna se da su to sredstva Europske unije koja su u stvari investirana za banjski turizam u Novom Sadu. Znači, hoćete da kažete da su sredstva odobrena da se troše nenamenski i da se fingira neka borba protiv zagađenja, a reč je o tome da zagađenja nema ili ako se to može nazvati zagađenjem, da je zapravo dobro došlo. Ono što sam hteo ja da skrenem pažnju, to da Novi Sad treba da postane jedna od najljepših naftnih banja ne samo u Europi već i šire, a da se sve radi kako bi se ta sredstva nenamenski potrošila za kupovinju talijanskih zaveza. Znate što meni nije jasno? Meni nije jasna ta vaša teza da je nafta lekovita, da je gvožđe u većem procentu lekovito. Imate li objašnjenje za to? Mislim, na osnovu čega možete da tvrdite tako nešto? Pa evo... Na... I idete, idete nasuprot ekolozima koji su digli ovih dana veliku buku oko toga. Digli su veliku buku zbog toga što se ne zna gde ta sredstva ide. Naime, poznato je da nema rasta dece i normalnog odvijanja procesa u organizmu čoveka bez, bez mineralnih materija, vitamina i raznih minerala. Dobro, to svi znamo u redu, a ako je količina veća, šta onda? Zna se da u kom obliku našoj deci nedostaju vitamini. E, ne samo vitamini, već i sve druge ostale materije i gradine sitnice. Jer voda iz zarađalog bojlera, recimo, samo jedna čaša, ima više gvožđa nego 20 litara soka od borovnice. Na primjer, samo poređenje radi a nafta koja je izgorela, ona je u stvari prebogata polimerizovanim elementima koji nedostaju našem organizmu. Ne samo našem organizmu, nego nedostaju i organizmima zapadnih zemalja. Zbog toga je ova naftna banja koja je u projektu da se gradi u Novom Sadu potpuno stavljena u stranu, a njen značaj potpuno, da kažem, minorizovan zbog toga da bi neko putem talijanskih zavesa i raznih raznih e, malverzacija oko tih zavesa skrenuo skrenuo pažnju sa onog najbitnijeg, da u stvari Novi Sad je jedan od najzdravijih gradova i e, ima neku vrstu mineralne vode baš zbog toga, zbog e, rafinerije i zbog Znači, hoćete da kažete da u svemu lošem što je donelo bombardovanje, srušeni su mostovi, ja kad sam video e. prvi put bombardovanja ja sam se za glavu uhvatio, dok nisam posle video rezultate merenja koje su izvršili švajcarci, koje smo mi izvršili i došao sam do zaključaka da je jedna od najlekovitijih voda, upravo voda iz vodovodne cevi koja, koju naši građani piju. Da, stiče se znači utisak da postoje dva lobija u, u Novom Sadu, da su jedni za kupovanje, trošenje para na zavese i na neke stvari koje su neprimerene Evo samo jednu ilustraciju da kažem. Ti lobiji se svađaju oko novca koji je nenamenski potrošen, a ja da samo kažem kolike su uštede u poljoprivredi. Jer vi ne morate da koristite ni mineralna đubriva koja su danas preskupa na svetskom tržištu. Da. Energija koja je u nafti jača je nego što je energija same zemlje jer zemlja ima manje energije od nafte. Jer uzmite zemlju na bazi njenog sagorevanja nećete daleko stići ako sipate u, u motor ili u automobil. Dok kad pojedete jednu mrkvu, na primjer sa Šangaja, vi možete maraton da trčite. A sad svinja daje bolje meso i mleko ne samo u kalorijskom smislu, nego i u tom smislu što je pozitivno genetski modifikovana. Upravo zbog hrane koja je na tom da kažem pozitivno kontaminiranom tlu raste. Znači vi pripadate ovom drugom lobiju koji smatra da ovo nazovi zagađenje zapravo nije zagađenje i da jednostavno ljudi iz onog prvog lobija hoće da uzmu pare da potroše pare koje Oni stižu na ime iz navodnog zagađenja traže te pare namesto da kažu istinu i da te pare preusmere u formiranje jednog banjskog turizma koje će tu pozitivno modifikovanu i polimerizovanu naftu od gorenja da koriste za pijenje i za trljanje i utrljavanje kao blato na samo telo. Da, ja sam se sad prisjetio aktivni ugalj je produkt pa tako? Kada kad stomak boli, stomak, popijete, popijete aktivni ugalj. Da. Ja mislim da ćemo čuti reklame. Ugalj. Tako, čućemo blok reklama jednu muziku, onda ćemo nastaviti. talk show braće Butkaja. Dame i gospodo, nalazite se na 92,2 MHz u studiju Radio 021 je gospodin Cvetko Šepur ili Control Shift za prijatelje, budući diplomata u nekoj od 173 zemlje, vidjet ćemo koja će to biti. Nije ni važno, pričamo o, trenutno pričamo o vodi i ekologiji. Recite mi za to ratno ostrovo, zapravo taj deo kupališta koje se nalazi iza rafinerije. Pa evo, Odakle vam ideje uopšte, kako ste ja sam... znali da treba tamo otići? I sveta, kako sam putovao po svetu i po tim diplomatskim raznim sastancima, meni su skrenuli pažnju na lekovitost vode iza ratnog ostrova. Da, što, Ja sam otišao da pogledam, rekli su mi ljudi iz, iz visokih diplomatskih krugova, nezvanično. Dobro. I otišao sam nezvanično da proverim sa mojim kerom e, i keru sam ja inače ambulantno lečio šuljeve. Razne kreme sam imao, meleme, tinkture i ništa. Da. Posle samo nekoliko kupanja na ratnom ostru kao rukom odoše. Počeo da jede, da se igra, da aportira. A ja, na primjer, ja sam isto imao neke probleme. Šta je vas mučilo? Ovaj, Mene mučio herpes već duže vreme i neki svrap oko genitalija i rekli doktori klamidija bužirali me ništa i ja odem na ratno ostrvo i okupam se isto sa kerom, a tamo, posle ću vam reći, ja sam tamo sreo jako mnogo nemačkih turista koji se namazivali su se sa tim blatom u slojima i taj namaz kada se osu, osuši i koža kada upije ta lekovita svojstva od tog blata Jednostavno, ja sam posle samo nekoliko kupanja sa ratnog ostrva došao zdrav. Znači, izlečili se klamidiju i... Svrab je nestao kao rukom odnesen. sjajno. Sjajno, znači, hoćete da kažete da je područje iza rafinerije jako jedno pogodno od najlekovitijih područja u Europi, a možda i u šire, pogotovo što još nije ispitano koje sve bolesti leči, ali jedno od najlekovitijih područja. Hoću program! Dobar dan, izvolite, slušamo vas, u programu ste. Dobar dan, alo? Da, da, slušamo. Čuje, e, slušajte da vam kažem. Dobar dan, dobar dan. E, ovaj, gospodin Svet, srdačan pozdrav vama, razume se, i gospodin Svetku. On je jedan univerzalac i bilo bi veoma pogrešno ne izabrati ga da negdje ode. Ja mislim da je to definitivno već rečeno, samo se ne zna gdje će, da. Čujte, pa ja mislim da se slažete da e, takvi ljudi treba da idu u diplomatiju, ljudi koji poznaju razne aspekte kako društvenog, tako političkog života koji su, jednom reču, svaštari i koji mogu da se znađu u svakoj situaciji. Čujte da vam kažem, ponosim latinici i čirilice i crta, ima uglaženo ponašanje. On je apsolutno, on ima sve kriterijume za novu diplomatiju. Ja mu želim zaista svako dobro gde go, i da ima mnogo sreće, ma gde bio, samo neka crta, neka ponese Desankinu knjigu, nemam više vremena i ćebe ambasador. Da. E, e, ja vam se zahvaljujem. A ja voljela bi samo da me odgovori gde bi, kad bi birao, kad bi sam mogao da bira, koju bi zemlju izabrao, a ovo što sam mu nabrala obavezno da ponesem. Hvala na lepim željama, evo gospodin će da kaže prijatno. <laughs> Iskreno, ako me pitate o ličnim stvarima, ja pikiram na Sjedinjene američke države ili neku od razvijenijih evropskih država zbog toga što smatram da propagacijom turističkih potencijala Novog Sada da se od Novog Sada napravi jedan vaser Baden za rafinerije, jedna nafta, naftna banja. Time smo pokrili ogroman, da kažem, e, e, finansijsk, ogromne financijske probleme Novi Sad kao grad i Srbija i Vojvodina kao Novi republike. da, Novi Sad je grad heroj, sada bi mogao da bude i grad banja. Tako, jedan grad baden mi imamo već jednu, da kažem, promociju tog banskog turizma samo treba još neki objekti da se dorade tamo na Ratnom ostrvu da ti strani turisti imaju gde da provode neko vreme, da bude malo i zabave, malo veća erotska ponuda da bude za ove starije i tako. Znate šta, da, da ne budemo egocentrici, eh, s obzirom da ste vi sad u Novom Sadu i pričamo samo o Novom Sadu. A da kažem, to je prilika za cele zemlje. zapošljavanje. Jer ne samo za žensku populaciju u smislu te erotske eh, ponude, već i za mušku jedino treba neke stvari u zakonu regulisati i tu ja očekujem od ovog trenda e, e, da kažem, promjena ovih zakona, Ustav bi trebalo da se donese uskoro. Tako, pogotovo da se sankcioniše pitanje muških brakova, jer banjski turizam je prilika za upoznavanje, za druženje, pa ako hoćete i za sklapanje brakova. Hoću program! programu ste, dobar dan, izvolite, slušam vas. Dobar dan. Imate pitanje za našeg gosta? Pa upravo, ja bi samo kratko pitanje. Vito, ako ja sam čovjek koji popijem špricare, mislim, volim špricare, pa ne e, znam e, kako e. utiče ova voda, ja za sada još uvijek koristim mineralnu vodu. Da li je mi preporučio da pređem na ovu vodu za špricare? Sjajno, gospodine, hvala na pitanju. Ovo iz vodovoda ili... Da, da, pretpostavljam da je... Izvolite, Mineralno iz vodovoda koristite? Pa ne, ne, mineralni <laughs> iz vodovoda, nego ovaj, još uvijek tri srce nabavljam u Novom Sadu. Aha, hvala gospodine mnogo, ja mislim da je dobro pitanje. Tu gospodin inače, gospodin inače najviše voli špricer da pije, tako da ste pravu osobu potrafili, tako? recite gospodinu. Voda iz, mineralna voda iz Novosadskog vodovoda je za špricer najbolja zbog toga što osim laksativnih funkcija ovaj, ima i mnoga lekovita svojstva, a e, neutrališe mnoge štetne materije kao što su teški metali koji se nalaze u vinu. A recite mi da vas Zavisi ja sad pitam, sad i koje vino je u pitanju. Da se ja nadovežem na gospodinovo pitanje. Oni mehurići od uh, ugljen dioksida koji se nalazi u kiseloj vodi, mineralnoj vodi, da kažem. Pa kako, pa postoji, kako ideja, postoji ta ideja da se mehurići automatski dodaju u vodovodnu vodu, tako da se samo se samo se tamo šibne CO2 ovaj, u vodovodu i dobijate mineralnu vodu sa mehurićima ko voli mehuriće. A ko ima e, toplu, na primjer ova nova naselja Sad, da vas pitam Namesto vas, tople i hladne vode može, moći ćete da birate da namesto tople kada je u kvaru e, grejni aparat koji zagreva toplana moći ćete iz ove crvene slavine da koristite mineralnu vodu, ali sa mehuricima, sa, mehuric, CO2, to je za ljubitelje špricera idealno. Znate što sam htio da vas pitam? Sad kad ste pomenuli e, Mehuriće, upumpavanje u vodu od Mehurića, vas su i prozvali, ako se ne varam, control shift, zbog control shift aparata. I recite nešto o tome, vi ste u Italiji neku firmicu otvorili, nešto posredujete, pa sad kad smo rekli Mehurići, da. Control Shift aparat je jedan univerzalni aparat. Izvinjam se, nisu htjeli da odobre uvoz Control Shift aparata, govoreći da vi to radite samo da bi se obogatili, što nije tačno naravno. To je jedna diverzija koja je urađena iza leđa zdravom razumu zbog toga što Control Shift aparat ima različite funkcije, za razliku od talijanskih zavesa, koje filtriraju sve hranljive i korisne materije mineralne kao i teške metali i ostale korisne stvari neophodne za rast i razvoj organizma. One e, sve to izbacuju do Control Shift parati u stvari jedna velika rešetka kroz koju sve to prolazi, a zadržava te štetne materije kao što su recimo ogriza od jabuke ili neki višak koji se baci u smeće ili koji jednostavno prođe kroz vodovod. Ali A veći komadići metala iz cevi normalno prolaze tako da vi dobijate, da kažemo, tu fero vodu, tu lekovitu vodu obogaćenu gvožđem. I još ste rekli da, plemeni, da odvaja plemenite metale, tako veće komade. Odvaja plemenite, veće komade plemenitih metala kao što je platina, recimo ako imate šta je Platina, znam, iridium, zlato, da. 200 je... grama platine u komadu, to će da zadrži, a to znači da mi i sa tim aparatom sve one bogate materije koje se nalaze u vodi, a nisu neophodne za razvoj i metabolizam organizma, mi uzimamo i također možemo da serviramo na tržištu, a sve one materije koje su neophodne za metabolizam i za ozdravljenje bolesnog organizma, jer naši ljudi su u stvari od loše ishrane i svih tih drugih materija jako u lošem zdravstvenom stanju i treba više da piju vode iz vodovoda. Gospodine, ja sam fasciniran, zaista takav treba da je čovjek koji se bavi diplomatijom, da poznaje sve i to tako detaljno. Problematika ova je veoma velika, vidim da znate o čemu je reč i, da dajete, i da dajete rešenja. To je, ljudi kod nas se nešto bune, večito se bune, a rešenja nigde. Ja vidim da, da se mnogo priča u prazno, a u stvari veliki potencijali naše zemlje ostaju netaknuti. Imamo nekoga na telefonskoj liniji. Dobar dan, izvolite, slušamo vas. Dobar dan. Izvolite. Ja pozdravljam vašeg gosta, ja mislim da će on meni također dati jedan odličan savjet. Nešto sam od jutros potpuno živnula, raspoložila si, čuši kako je lekovita ta naša voda, a moj problem je da moj organizam stvara kamenje u bubregu, u žući i tako dalje. Pa želim da ga pitam da, da sad treba da pijem tu vodu u neograničenim količinama, hoće li mi rastvoriti kamenje u mom organizmu? Odlično Ovako. pitanje, odlično pitanje. Hvala vam. Osim vode koju pijete, verovatno koristite i neke druge stvari koje, koje ovaj, pri ishrani koje su štetne. A ja Shift aparat, tako? preporučio Control Shift aparat za manja domaćinstva da koristite. Pošto je on, izvinjam se, pošto je on, kad ga vidim... Pa 1500 maraka, zavisi koji model kupite za kućnu upotrebu. Da, da. To je jedna rešetka, u stvari specijalna, dosta je specijalna. Dobro, to je jedna bolja plata, tako nije? To je, to je to je za, za ove stvari, da kažem, i neophodna stvar ukoliko se grad ne odluči da instalira jedan veliki da. control shift koji će pokrenuti ceo grad. Da, onda u stvari onda bi to daleko jeftinije bilo ako bi se veliki control shift aparat A druga stvar, ja bih vam predložio kad imate već taj kamen, onda da izvadite jednostavno taj kamen. Zavisi sad koliki je taj kamen, a e, ukoliko strepite šta će da bude sa tim, ja bih vam predložio da iza ratnog ostrva imate tamo jednu plažicu tamo ima dosta, tako da kažem, nekog mulja i tih stvari koje na prvi pogled neugledno izgleda. Ali samo se namažite po celom telu, ostavite otvor za oči, nos i usta i to radite jedno nedelju dana i vidjet ćete kako ćete se mnogo bolje osjećati. Hvala na ovom. Jer kažem, mom psu su šuljevi nestali od toga. Hoću program! Izvolite, dobar dan, slušamo vas. Slušamo. Uz puno smeha. Mislim, <laughs> mislim da je taj vaš ambasador jako loše stvari dono iz velikih nam zemalja. Ali ja sam da uvižem da bi najbolje da te mehuriće koje naš vodovod ima, zatim to ribarsko ostrvo i ta, to blato tamo i to mazanje, da mi to premažemo elektrovojvodinu pa da ona pređe u mehuriće. Hvala lijepo. hvala, lepo na ideji. E, gospodine, ja sam ja sam pomenuo, možda ne bi trebalo da budemo egocentrici, nalazimo se u Novom Sadu, pričamo samo o Novom Sadu. Vi imate planove te i za druge gradove, jer cela naša zemlja je bombardovana. Novi Sad je naj, najbolje, da, su... najbolja područja su to, tako, ali i druga mesta. U e, banjskom smislu, kao Vaser Badeni, Novi Sad i Pančevo imaju veliku perspektivu Mnogi naravno samo bogati turisti mogu da sebi dozvole recimo dva meseca boravka u Novom Sadu, tu je pitanje smeštaja, da li Novi Sad ima kapacitete i tu imamo razne planove, a drugo, voda može da se pakuje flaše od litar i po, i da se iznese da jednostavno na svetsko tržište. Iznese, da se plasira to na svetskom da. tržištu. Kada su u pitanju ovi smeštajni kapaciteti, tu postoji jedna vrlo interesantna ideja, pošto Novi Sad nema dovoljno hotelskih kapaciteta. Postoji mogućnost da se oslobode objekti za smještaj kao što su objekti školskog karaktera. Posebno leti, ili tako? Posebno kada su škole prazne. a i u toku školskih, školskih e, trajanja školske godine, to se samo malo ofarba u neke življe boje, malo se vedri atmosfera napravi, kabineti za biologiju mogu da se preurede u hirurgijske dvorane, da se samo malo prešaltuju oni i u solarijume recimo. To pa čekajte šta će Malo samo onih kaca za kupus da se u njih natovari blato ono od nafte, a đaci jednostavno se to rešava tako što se uvode đačke smene, pošto đaci su otprilike 6 sati dnevno angažovani u školi, 5-6 časova i jednostavno se uvedu četiri smene za, za, za decu. show braće Butkaja. Ja se izvinjam slušalcima koji čekaju na obe linije, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Baš je divan taj elaborat i htjela bih mnogo da pozdravim gospodina Šepura i naravno jako mi se svidala i ona reprizna emisija kad je gostovao gospodin koministar za nisko rastinje. Ali ja bih sada htjela da pitam e, gospodina ambasadora, jako mi se sviđaju te, te događaji iz Brisela recimo sa onim sifonom. A ja bih preporučila da ponesete i knjigu eh, može i šteb deka, ne mora biti baš štebe ambasador, ali ono eh, zgodna je knjiga Desanke Maksimović, tražim pomilovanje i molila bih još neki tako događaj iz, eh, da ne kažem, kuloara. Da, Prijatno. Hvala vam mnogo na na javljanju. Pa gledajte, e, gospođa kaže možete ovo ćebe, možete ono, ali koliko se ja shvatio ambasador, decinjstvo... Amba... meni je veoma drago da mi sa Hrvatskom sada e, formiramo dobre i zdrave kontakte i da će e, konačno, konačno i na našem tržištu da se ponovo pojave ambasador Čepat Dobar dan i vama, slušamo vas, izvolite. Alo, dobar dan. Slušamo pažljivo. Ja vas pozdravljam ovde, e, Buki do Sirena, jedan stariji kolega, gospodin ambasador, ja sam već dugo u penziji, da. pa bih htio da mu preporučim jednu stvar, a to je da e, svojevremeno sam ja boravio u Americi, e, u gradu koji se zove Hardwater City. Da. E, to je državi Maryland. Ima sličnu sudbinu kao Novi Sad. Međutim, kažem, kako sam ja malo stariji, pa pamtim to je trebao da bude pobratim Novog Sada, ali odavno. Jer su oni imali problem, su crveni mundiri bombardovali. A inače malo poznat je podatak da je komandant Marka bio prvi gradonačelnik. I oni su imali problema sa tom e, vodom, da. E, koja je bila jako obogaćena. Međutim, kako je trebao da bude, kažem, e, pobratim Novog Sada, međutim, e, ispostavilo se da nije bilo zgodno u ono vreme, znate već, to je bilo pre 30-40 godina, pa je to nekako gurnuto po tepih. Ali pa on ima taj problem, tako da mislim da e, gospodin ambasador kada bude otišao u Ameriku, e, sigurno će biti izabran ako želi, e, da posjeti taj grad, znači zove se Hard, Hard City. Aha. Da. Evo ja sam to zabeležio i veoma mi je drago da ste mi skrenuli pažnju na ovu čudnu koincidenciju koja govori samo o tome da svaka vlast, lokalna vlast pravi slične greške. Ali zato su tu ljudi iz visoke politike koji te greške sitnog, da kažem sitnih interesa, lokalnih interesa mogu da isprave, a moja očekivanja su da kao kao i u Americi što postoje velike banje e, da će i Novi Sad prerasti u jedan veliki Vaser Baden. Gospodine ambasador, ja ću već sve tako nazvati, Evo, približavamo se kraju emisije. Ja mislim da je ovaj gospodin zadnji koji se javlja, više nećemo uključivati slušalaca, da je potrebi u pravu stvari pokazao slušateljstvu, a i meni moram da priznam lično, da ste vi pravi čovjek za ambasadora u Sjedinjenim američkim državama, jer evo stice okolnosti e, da poznajete ovu problematiku voda, evo drugi deo razgovora smo posvetili vodi. Pa evo baš će mi biti drago i ja kad odem u Ameriku prva stvar koju ću otići, otići ću da posjetim Vukove sa Ontarija i e, da posjetim Hardwater City, pogotovo što je njegov gradonačelnik bio komadant Marka. Dame i gospodo, ovo je bio tog show Braće Butka i ovog devetog oktobra 2001. godine. A ja sam prvi put, samo da vas podsjetim, komadanta Marka čitao ispod ćebeta Marke Ambasador. Da, ovo je, ovo je poetski, poetski sam kraj. se od teške mišije groznice. Dame i gospodo, znači u studiju Radija 021 bio je izuzetno cenjen drag gospodin Cvetko St. Šepur za prijatelje Control Shift. Sve vas pozdravljam, želim vam prijatan ostatak dana i čujemo se sljedećeg utorka. Živeli.